bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Azim mujohid birodarlar, alhamdulillah islom ummati o'zini vazifasini to'la bajarishlik uchun iymonan ilman basiratan va qo'lidagi Qur'oni va qilichi bilan alhamdulillah o'zining jihodiy amallarini yer yuzini har yerda davom ettiryapti. Agarchi ba'zi bir diyorlarda g'alaba ko'rilyapti, ba'zi bir diyorlarda mag'lubiyat ko'rilyapti, lekin Robbil alaminni o'rnatib qo'ygan ilohiy sunnati shu. Bir g'alaba bilan, bir mag'lubiyat bilan o'rtalaridagi sodiqlar va koziblarni Alloh taolo ajratib oladi. Bu Alloh taoloning ilohiy qonuni. Falastinda oyoq osti bo'lyapmiz. Falastinda Baytul Maqdisning atrofida bal oyoq osti bo'lyapmiz. Nimaga oyoq osti bo'lyapmiz? Bali bizning jismimiz bu yerda oromdir. Bali bizning jismimiz Biz yashayotgan diyorlarda dur lekin bizni ajralmas qismimiz bo'lgan Falastin musulmonlari har kuni qon beryapti. Ularga va bizlarga nozil qilingan Qur'oni Karim yahudiylar tarafidan ustiga bavil qilinyapti. u yerda alamlanyapmiz. Chechenistonda islom ummatini rijollari hisoblanmish birodarlarimiz shahid bo'lyapti. O'tgan ana shu bir oy mobaynida biz Chechenistonda ikkita katta talafot berdik. Ruslar u yerda yangi taktikaga o'tishdi. islomiy jamoatlarni boshlarini qatl qilishyapti. Chunki ular tarixdan biladi. Agar islom ummatini boshi kesilsa, bu islom ummati oyoqni ostida turishlikdan boshqa hech narsaga yaramaydigan oyoq ostidagi bir arzimas mato bo'lib qoladi. Lakin Çeçenistan'da keçi yapken bu ceng Çeçenlerle müşkülatımız İslam ümmetinin müşkülatı bu. Üyerde yapken kan Çeçen braderimizi kanımız İslam ümmetinin kanı. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetlerinin kanı. U yerda toptalayotgan nomus musulmonlar Muhammad alayhisalomning ummatlarini nomusi u. Siz u bizning nomusimiz. Siz u biz onamiz. Siz u bizni opa singlimiz. Buni unutmaylik birodarlar. Bitta tavhid kalimasi uchun butun bir millat yo'q bo'lib ketyapti. Musulmon bo'lib yashayman deyishlik uchun butun bir millat qirilyapti. Voy birodar. Voy musulmon. Biz nimani g'amida yuribmiz? Bizni g'amga solgan narsa nima? Bizni o'ylantirgan narsa nima? Biz nimani g'amida ertadan kechgacha yuribmiz? Nuriddin islomiy jamoatda amiri Grozniga, Chechenistonning poytaxtiga o'zini yondagi hozir boshlari bilan bir munofiqni o'ldirgani borib turib shahid bo'ldi. Bir munofiqni qatl qilishlik uchun borib shahid bo'ldi. biz kimmiz? Biz nima qilyapmiz? Biz nima bilan mashg'ulmiz? Biz o'zimizni, imkoniyatlarimizni ana shu yahud va nasoroga qaratganmizmi? Yo imkoniyatlarimizni bir-birimizga qaratganmizmi? Chechenistonda Falastinda birodarlarimiz sizni bizni himoya qilyapti. Ha, ishonaveringlar. Bizni himoya qilyapti. Ishoninglar bu gapimga. Ular bizni himoya qilyapti. Ular yaxshi biladiki, agar bu to'ng'iz sifat ruslar Chechenistonda g'alaba qilsa, navbat O'rta Osiyo bo'lishligini chechen musulmonlari yaxshi biladi. Albatta mana shunday mayus kunlar bo'ldi. Lekin Said Qutb rahimahullohning ajib bir gapi bor. Agar asboblar ojiz bo'lib qolsa, Odamlar qochgani joy topolmay qolsa, ya'ni yer yuzi odamlar uchun tor bo'lib qolsa, asboblar ojizlik qilib qolsa, musulmonlarning imkoniyati tugasa, shunda Alloh taoloning nusrati nozil bo'ladi dedi. Chunki musulmonlarning endi ushlagani halqasi yo'q. Magaram u halqa bor. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم kimki tog'utga kofir bo'lsa va Allohga iymon keltirsa bu Allohning uzilmas mustahkam halqasini ushlab olibdi va Alloh taolo eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Yer yuzi musulmonlar uchun torliq qila boshladi. Musulmon o'zi tug'ilib o'sgan uyiga sig'may qoldi. Musulmon haromga sig'may qoldi. Musulmon asbobi tugal. Bugun ummatni Mata Nasrullah! Qachon nusrat keladi deb yig'lab faryod qiladigan kuni keldi. Ala inna nasrallohi qarib. Alloh taolo bashorat berdi. Islom ummatiga ogoh bo'linglar ey islom ummati. Allohning nusrati juda ham yaqindir inshaalloh. qalbdagi iymon bilan Allohga bo'lgan ixlos bilan va tavakkul bilangina g'alaba qilsa bo'ladi. Buning uchun qalblar birligi kerak. Alloh taolo ahli kitoblarni mazammat qilgan ediki, tahsabuhum jami'an va qulubuhum shatta. Ey Muhammad alayhisalom, Ey islom ummati, sizlar u kofirlarni bir joyga to'planib turganligidan ularni qalbi bitta bo'lsa kerak deb o'ylaysizlar. Yo'q, qulubuhum shatta. Ularni qalblari bir-biriga qarama-qarshi. Ularni qalbi bir-biriga qarama-qarshi. Bugun islom ummatini ahvoli ham shunga o'xshab qoldi. Ko'rinishdan hammasi bittaga o'xshaydi. Hammasida alami bitta. Dini bitta, qiblasi bitta, aqidasi bitta, lekin qalbi bitta emas. Qalbi bitta emas. Allohdan so'raylikki, qalblaringiz bitta Çünkü Chunki qalblarni bitta qilishlikka hiç kim qodir emas Çünkü Allah Teala, taolo "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim" ولكن الله ألف بينهم Ey Muhammed Aleyhisselam Siz Agar yer yuzini barcha boyliklari ixtiyoringizda bo'lsa edi, lekin ularni qalbini ulfat qila olmasdingiz. Lekin Alloh ularni qalbini ulfat qilib qo'yadi. Bu faqat Robbil alaminning qudratidagi narsa. O'sha zotga yolboramizki, bizni tilimizda birlashtiribdi, jismimizda birlashtiribdi. endi qalban birlashtirishini Alloh taolo nasib etsin. Chunki aytib o'tdim birodarlar. Islom ummatini qarshisida to'plangan yovlarga qarshi bizni qo'limizdagi bor imkoniyat yetishmaydi birodarlar. Shuning uchun ko'p Allohdan duo qilaylikki, bizlarni ham Falastin mujohidlarini singarin, Checheniston mujohidlarini singarin. O'zini dinini oliy qilishlik yo'lida aziz jonidan, aziz molidan kecha oladigan musulmonlardan qilsin Alloh taolo. Nafsini g'amida yurgan, ertayu kech faqat qornini g'amida yurgan nafs bandalardan qilib qo'ymasin. Alloh taolo o'zining dinida bizlarni barqaror qilsin. Lekin wala tahinu wala tahzanu va antumul العالون in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, nomut bo'lmanglar. Noumid bo'lmanglar. Mahzun xafa bo'lmanglar. Albatta sizlar oliy bo'lasizlar, g'olib bo'lasizlar. Bashartiki mu'min haqiqiy bo'lsalaringiz. Va antumul alauna. Albatta sizlar g'alaba qilasizlar. Albatta sizlar oliy bo'lasizlar. Bu Robbil alaminning haq va'dasidir inshaalloh. Axir Alloh taolo aytmaganmidi? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastavun. Alloh taolo aytmaganmidiki? Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuuna najas. Alloh aytgandiki, Alloh mu'min bilan fosiqni barobar qilarmidi? Allohning huzurida fosiq bilan mu'min barobarmi deb o'zi javob beryapti. La yastavun. Ular barobar emas. Yoki boshqa oyatda ey mu'minlar albatta mushriklar najosatdir degan edi. Komunist degan najis bir necha musulmon hozirgacha qul qilib yashayapti. molga sig'inadigan hindu bir necha million musulmonlarni ustidan hokimiyat qilyapti. Allohga farzand isbotlaydigan mal'un yahudiylar butun arab o'lkalarini bosib olgan. Axir biz kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah oyatidagi xayr ummat emasmidik? Biz yaxshi ummat emasmidik? Biz jannatga avval kiradigan ummat emasmidik? Nima bo'ldiki? Yahud, Nasara, Hindu, Komunist bedillar biz ustimizdan hokimat qiladi. Nima uchun? Sababini uzoqdan istamaylik. Sababi biz Allohga osiy bo'lganlarmiz. Biz Allohga osiy bo'lganlarmiz. unga tavba qilishimiz kerak istig'for aytishimiz kerak alloh taolo aytyapti atiulloh va atiur rasul va la tanazau fatafshalu va tadhhaba rihukum allohdan itoat qilinglar uni rasuli muhammad alayhissalomga itoat qilinglar o'zaro nizolashmanglar o'zaro bir biringlarga dushmanchilik qilmanglar kofirlarni qarshisida susayib ketasizlar kofirlarni qarshisiga tura olmaydigan bo'lib qolasizlar. Va sizlarga berilgan ana shu shavkat, qudrat, izzat, sharaf hammasi o'rtadan ketadi. Allah buyurmaganmidi? Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ey musulmonlar, Allohning habli Qur'onning atrofida mustahkam birlashinglar demaganmidi? Bir-biringizdan ajrab ketmanglar, bir-biringizga dushman bo'lmanglar demaganmidi? Degan edi. Biz bu buyruqni bajarmadik. Alloh taolay aytgandi. Innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Kannahum bunyanun marsus. Allah o'zini yo'lida bir saf bo'lib tutashgan binolarni singarini mustahkam urishayotgan mujohidlarni yaxshi ko'radi, muqotillarni yaxshi ko'radi demaganmidi? degan edi. Lekin biz bunga ham amal qilmadik. Agar kelajakda ham amal qilmasang, undan og'irroq kunlarni biz kutaveraylik, birodarlar. Ajabo Yahud va Nasoro bir-biriga shunday dushmanchiligi bor. Nasroniylar aytadiki, masihiylar Yahudiylar bizni payg'ambarlarimizni qatl qilgan, xosatan Iso alayhisalomni. Dushmanchilik kichkina narsa emas. Nasroniyat dinini porcha-porcha qilib tashagan, hayotdan nasroniy dinini uzib olib tashlagan ham yahudiylar buni nasroniylar yaxshi biladi. Lekin ular birlashadi. Ular bitta bo'ladi. Bitta yahudi Isroilda agar qatl etilsa, butun nasroni yahud hukumatlarni raislari jamlanadida inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti deydi. Ey ahmoq nasroni, seni diningni parcha-parcha qilgan shu yahudi edi. Ajabo butparast bilan kommunist birlashadi. Ajabo demokrat bilan diktator birlashadi. Ajabo millatchi bilan uning millatini dushmani bo'lgan qotil birlashadi. Nimani qarshisida birlashadi? Islomni qarshisida. islomni qarshisida umum kufr millati bitta bo'ladi. Varshava shartnomasi o'rtadan ketgandan keyin NATO bloki jamlangan majlisda James Baker degan mal'un amerikani tashqi ishlar vaziri turib aytgan bir so'zi bor. NATO blokini biz shu maqsadda tuzgan edikki, kommunistik blokka qarshi. Ya'ni bizning dushmanchiligimiz kommunistlarga qarshi edi. Bugun bu xavf, bu dushman mag'lub bo'ldi. Endi NATO bloki uchun boshqa bir dushman bo'lishi shart. Va men e'lon qilamanki, bu dushman islomdir deb James Baker e'lon qilgandi. Chunki dunyoda doim ikki qutb bo'ladi. Bu tabiiy bir hol. Fors bo'ladi, Rom bo'ladi. Amerika bo'ladi, Rus bo'ladi. Bugun Yahud, Nasoro, Hindu, butparast, demokrat, millatchi hammasi bir blokka o'tgan. Ikkinchi blokda islom ummati blok bo'lgan. Allohu akbar! Allohu akbar! Atrof hammasi dushman o'rab olgan. Yana aytaman. Ikki qutbga aylanganmiz. Bitta qutb Yahud va Nasoro boshchiligidagi kufr qutbi va inshaalloh ikkinchi qutbda Alloh taolo hammamizni sobit qadam qilsin. Muhammad alayhisalomni lashkarlarini qutbi inshaalloh. Shuning uchun himmat bilimimizni mahkam bog'lashimiz kerak, birodarlar. Bu jahondagi siyosatchilarni iborasi bilan aytganda 3-jahon urushi yaqinlashgan birodarlar. Bu 3-jahon urushi islom bilan kufrning o'rtasida inshaalloh bo'ladi. Va u mag'lubiyatga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandilar, qiyomat qoyim bo'lmaydi, toyinki yahudiylar bilan musulmonlar urushmaguncha. Yahudiylar shunchalar mag'lub bo'lib qochadiki, toshdu daraxtlarning orqasiga o'tib erkiladi. Shunda daraxtni toshlar tilge kiradi. Ey Abdulloh, meni orqamda yahudi turibdi, Kim? qatl qildiydi magaram g'arqat daraxti ularni o'zi saqlab himoya qilib qoladi. U kun yaqin inshaalloh birodarlar. Shuning uchun himmat bilimimizni mahkam bog'lashimiz kerak. Va Allohdan subotni so'rashimiz kerak. Chunki bu yo'l hali biz aytdik islom ummatini tarixga kelgan, boshga kelgan kunlar boshimizga kelgan emas. Ma'naviy va moddiy qiyinchiliklar boshimizga kelgan emas. Hali darajaga yetib Muhammed Muhammad alayhisalom singarin qornimizga tane tosh bog'lamadik. kamdan kamlarimiz bali yamoq kiyim kiyganmiz ba'zi ba'zi birodarlarda ko'rsatma kiyishadi alloh rozi bo'lsin hali darajaga yetgan lekin u kunlar kelgan vaqtda kirib qolmaydik. vatandan bu niyatda chiqqan emasmizki faqat qorinni g'amini yesagu yish, ichish g'amini yesak Chunki 70 yil oldinga o'tganlari tarixi ularning yozgan she'rlardan ma'lum. Vatandan chiqdik, ammo bo'lmadi bizda omon fikri. Tamom o'ziga mashg'ul ayladi bu oshu non fikri. Yurish fikri, turish fikri, do'kon fikri, makon fikri qachon paydo bo'lur bizlarga din fikri jahon fikri ilaho avlodimiz hargiz fano bo'lmasin bizdek yemakla ichmak g'amiga ertayu kech mubtalo bizdek dilida orzuyi yo'q surati insonnamo bizdek ilimsiz, fikrsiz, vatansiz rohatga gado bizdik. Bizlarni ham aldab qo'ymasin birodarlar. Vatandan buning uchun chiqqan Vatandan bir-birlashib, bir-birlarimizni yoqalashlar uchun chiqqan emasmiz. Yoqalashadiganlarimiz shuncha ko'p. nafrat qiladiganlarimiz shuncha ko'p chunki yurtdagi kofirlar o'zini boshqacha tutadi biz singari emas har mahalla qishloqdagi sizu bizni yaqinlarimiz bugun millat dushmani deb e'lon qilingan ular bilan bordi keldi yo'q savdo sotiq yo'q ular bilan qiz berdi, kelin oldi, u narsalar yo'q, birodarlar. Dushman qo'lidan kelgan hamma zulmini qilyapti musulmonlarga. Doim aytaman, nafratingdan saqlab qo'ying. Nafrat, g'azab, dushmanchiligidan saqlab qo'yinglar, birodarlar. Inshaalloh daryodan u yoqqa o'tsak, ishlatadigan o'rni bor ular inshaalloh chunki kufr bizni birortamizni na o'zimizni na yaqinlarimizni na ustozlarimizni na opa singillarimizni na ahli ayollarimizni inson hisoblamaydilar hayvon ularning oldida ehtiromi bor, lekin biz opa singillarimiz ehtiromi yo'q. Qalblarimizda jushib ketgan nafrat va adovatlarni saqlab turaylik, birodarlar. Inshaalloh ularga uni sarflaymiz inshaalloh. Chunki bu zardobga to'lgan qalblar u kofirlarni qatl etib, dorlarga osib, qonlarini oqizmaguncha bu zardob qalblardan tuzalmaydi. Chunki nomuslar oyoq osti bo'lib, din oyoq osti bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga kimlarni do'st tutishligini va kimlarni dushman tutishlik ne'matini nasib etsin. Buni arab tilida al-valo val-baro deb aytiladi. Kimni yaxshi ko'rish, kimni yomon ko'rishlik. Ko'p aytganmiz bu misolni. Mo'min birodarimizni podoboni bo'lganimiz afzal. Kofirlarni to'ng'izboni bo'lgandan ko'ra. Mo'minni podoboni bo'lgan afzaldir. Kofirlarni to'ng'izini boqib yurgandan. Bu meni gapim emas. o'tgan islom tarixidagi rijollarni gapi. Andalusni Andalus islom tarixidagi islomiy xilofat markazlaridan bittasi edi. Masihiylar bostirib kelaman degan vaqtida Andalusning o'sha vaqtdagi amiri boshqa yurtlardagi amirlardan yordam so'ramoqchi bo'ldi. Ba'zi bir kishilar u kishiga aytdiki, agar ular kelib seni yoningda turib, g'alabani senga olib beradigan bo'lsa, seni amirligingni tortib olib qo'yadi dedi. Chunki g'alabani ular qilgan bo'ladi. Shunda bu solih kishi nima dedi? Ey nodonlar dedi. U masihi mana dinim va dunyoyimni dushmani u. Agar meni yurtimga bostirib kelsa, meni qatl qiladi. Nomuslarimni tajovuz qiladi. dinimni oyoq osti qiladi. Agar meni qatl qilmasdan ko'p izzat ikrom qiladigan bo'lsa, olib turib to'ng'izlarga to'ng'izbon qilib qo'yadi. Ko'p izzat qiladigan bo'lsa meni bu Masihiy podshoh shuna qiladi. Lekin u menga yordamga kelayotgan musulmon birodarim, u meni musulmon birodarim. Xo'p, meni amirligimni ham olib qo'ydi. u meni nomusimga tajovuz qilmaydi. Meni qatl qila olmaydi chunki u mu'min. Dinimni oyoq osti qilmaydi. Ja meni olib borib xorlasa, qo'ylariga olib borib turib, podabon cho'pon qilib qo'yadi. Men shunga roziman dedi. Mana bu qoida biz oramizda saqlanish kerak birodarlar. Mo'min birodarimizni cho'poni bo'laylik, lekin Rahmonov Karimovlarni borib to'niqiz bo'lib bo'lmaylik. Mayli u bizni mo'min birodarimiz dunyoyimizni olar. Mashinamizni olib qo'yar. Bizning mansabimizni olib qo'yar. Uyimizni olib qo'yib bizga bitta palatka tagida yotishlikni majbur qilar. Lekin dinimizga u tajovuz qilmaydi u. Chunki u Allohdan qo'rqadi. Chunki u Allohdan qo'rqadi. U qiyomatga iymoni bor. Mana bu ruhda yashaylik. Mana bu ruhda agar birlashadigan bo'lsak, inshaalloh kufrni mag'lubiyati juda ham yaqin qolgan. Inshaalloh umidimiz borki, harakatning ichidagi sodiq birodarlar, muslih birodarlar o'zlarining iymoniy vazifalarini Alloh qodir qilgancha inshaalloh ado qilishadi. Chunki Alloh taolo bir millatni, bir qavmni agar zulm qilgan bo'lsa ham halok qilmaydi. Va ma kana robbuka liyuhlikal qura bi zulmin va ahliha muslihun. Ey Muhammad alayhisalom, sizni Robbingiz bir qavmni zulm, xato, gunoh qilishgan bo'lsa, halok qilib yubormaydi, toyinki ularning ichida muslihlar bo'lsa. solihlar emas, muslihlar jamoatni islohga urinayotgan, mujohidlarni islohga urinayotgan kishilar toyinki bor ekan, bu qavmni, bu qariyani, bu millatni Alloh taolo halok qilib yubormaydi dedi. Bu haq vardir. Alloh taolo amallarimizni solihlardan va muslihlardan qilsin. Va islom ummatini safini Alloh taolo o'z rozi bo'ladigan kishilar bilan ko'paytirsin. Alloh taolo qalbimizda mu'min musulmonlarga nisbatan g'illa g'ashlikni qo'ymasin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.